Otra noche acompañó, pero otra vez me siento solo. Y la baby vino mi tipo, pero ni modo. Me encontrará mismo en ese periodo. En el que se lo meto, pero nada más me se su apodo. Sé que ella tiene otro hombre, pero anoche yo estaba con otra y se me zafó tu nombre. A mí dime si te pasa a ti. ¿Qué carajo es lo que me pasa a mí? Yo sé que te fallé, vivo cargando esa cruz. En lo oscuro me quedé, pero tú salió la luz. Todas me quieren comer mi menos y veo tu cara en otra cara, es un déjà vu. Hola, sé que estas no son horas. Estás con él o estás sola. ¿Qué es lo que no tengo yo? fue mi enemigo. Como un cabrón que nunca estaba a mi nivel hasta estar contigo. Me hiciste el tiempo perdido. Y a veces le pregunto a Dios por qué ese cabrón habrá nacido. Sé que extrañas la chingadera en el río. Aunque te tatuaste un fuck you encima del nombre mío. Tanto dinero y me siento vacío. Las sonrisas no se compran, por eso ya nunca me río. Mi corazón está muerto. Tratando de aterrizar, pero no encuentro el aeropuerto. Me siento más vivo del mío que despierto. Porque este sueño vuelve exactamente a ese momento. Cuando el amor no existía, pero hicimos el amor. Ver tu foto con él fue conmovedor. Tengo un amigo nuevo, se llama Licor. La soledad me tiene preso y él es mi libertad